Ongi etorriak entzule gure gaurko kultur atala hasteko ordua dugu orain eta gaur diska berri baten inguruan interesatuko gara. Hasier Eleik oro bat izeneko diska plazaratu baitu eta horren karietara Donostian entzuna izango dugu zuzenean ostiralontan lugaritzen. Hasier Eleirekin mintzatu gara eta berauk errandigu lan honekin Nik erronka ezberdinak e, diska egiterako garaian, e, eta horietako bat zen, ba, narratibotasunan landu nahi nuela, ordu arte landu ez nuen zerbait, beti testuak idazterakoan eta jotzen nuen nolabaiteko mm, saiakera poesia moduko batera edo, e, pentsamen dutu edo, e, nire hausnarketak egin eta horre kontentzatzen nituen e, testuetan ez da. E, kasunetan hartu nuen erabakia edo gustatuko litza edakela fikzioa lantzea batetik eta gero narratibotasuna e, diskoak hasieratik amaira arte hartuko lukeen e, linea edo hildo bat nuke esango ze azkenean e, linealtasuna narratibotasun e, garaikidean hautsi da, ez da, baina esparru edo bai, esparru narratibo bat garatzen da eta historio orokor bat e, badago. Eta hori izango litzateke erronka edo ezberdintasun e, haundinetako bat aurreko zeretatik, e, lanetatik. Basier Eleiren eh, errana gurera ekarriz, oro bat izeneko lana izango dugu gaurkoan izpide, eta jakin ere, elkarrizketa osoki, kantuz kantu saioan ostira lontan entzuna izango duzuela, atxaldeko lauetatik goiz. 2016ko abenduan hasier eh, e, LX atera zuen eh, diska izango dugu garkoan izpide oro bat izeneko lana izuzen ere eta hasier LIren atzean ba, esango dugu hasier López Iraola eh e, eh, indarra dugula hasier LX zure e, abizenaren bai. lehen inizialak hartuz Bueno, ez dakit, egia esan bakoitzak aukeratu bezala nola ditzen dauen, ez da baina bai horgo dago ba, e, asier bakarrik eh, jartzearen kontua, eh, bakarra izango nitu bezala, gehiagizko iritu zidan bezala, eta aldiz López jartzen badu bakarrik, ba, nire aitaren abizen okarrik agertuko litzateke. Eta orduan, eh, nik nola beti bia jartzen ditudan, ba orduan e, eh, ere ere, ba hori, inizialak jartzea edo. Mhm. Oro bat, eh, izeneko lana plazaratu zuren dela gutxi, e, zuzenekoetan, zabiltz, e, ba, oraingoan buru belarri ez dakit, baina bintzate irunen izan zara, donostin ere izango zara ostira lontan lugaritzen, eta alabada ba, zure proiektuaz e, mintzatuko gara gaur, baina aprobetsatuko dugu ere zure bilbideaz gehiago jakiteko ez da, hause ez baita zure lehen lana, e, urtean hitz dramatzazu musika mundu honetan, eta errandi dazunaz, e, bosgarren diska duzu bakarka ateratakoa. Bai, bai, e, bueno, musika ikasketak e, musikaren bukatu nituenean orduan e, egin nituen, grabatu nuen lehenengo diska, seikote formatuan, hor e, eh, jas eta garaikideko klasikotik da jasetik zeto zen musikariak eh, batu nituen. E, e, bueno, estetik aldetik ez da urruntzen gehiagi, eh, orain e, egin dudanetik. Mhm. Gero, e, etorri ziren ja bakar, bakar, bakarkako nik etxean grabatzen nituen e, beste bilan. E, bueno, beste lan bat, e, bankanpen bueno, ergitaraturik online ez dagoena. Eta gero datoz, ba, ba eh, bai online eskuragarri dauden beste, beste iruak. E, lehenengo dike, eh, bosgarrenera, ba, erdibidean daude agian eh, elektronikak presentzia e, nabarmena dauka, nik e, ba, bakarrik eko izten diska hoietan. Presentzia, nik esango nuke, zentrala, azkenean e, lehenengoak eta e, azkeneko honek e, akustikotasun ahondi bat daukate, naiz eta lehenengo diskak e, nik e, bueno, sinteak eta jotzen dituen ere baita, eta elektronika mm-hmm. presentzia zeukan, baina bueno, e, instrumentu akustikoen presentzia handia zen, eta orain honetan ere bai. Baina, bueno, nik uste dute bosteak diskak, disk, e, bostek daukatela bat, asun bat, azkenan nina izabestiak egiten, eta mm-hmm. Bai. Baina inguraturik ere bazara, inguruan ere badituzu musikariak? Bai, irugot, irugote formatuan e, goaz, nik abesten dut eta piano jotzen dut, e, gero e, Freddy Pelaezek e, jamon organoa jotzen du eta grabatu du eta gero inakiteiaria barrenak e, perkusiba grabatu du eta joko du zuzenean Ba, zure azken lana deskubritzen joango gara, erran diguzunaz gorputzaren pertsepzioaz mintzatu nahi izan duzu diska honetan eh, hainbat gogo eta plazaratuz pertsona baten bizitzako pasarte batzuk ekarraraziz eh, kontaiguzu eh, gutxi gorabera eh, nola abiatu zenuen lanau eta zer helarazteko gogoarekin. Bueno, nik erronka ezberdinak eh, diska egiterako garaian, E, eta horietako batzen zen, ba, narratibotasunan landu nahi nuela, ordu arte landu ez nuen zerbait, beti testuak idazterakoan eta potzi nuen nola mm, saiakera poesia moduko batera edo, e, pentsamendutu ikirubil edo, e, nire hausnarketak egin eta horre kondentsatzen dituen e, testuetan ez da. E, kasunetan hartu nuen erabakia edo gustatuko edakela fikzioa lantzea batetik eta gero narratibotasuna e, diskoak hasieratik amaiera arte hartuko lukeen e, linea edo hildo bat nuke esango ze azkenean e, linealtasuna narratibotasun garaikidean hautsi da, ezta, baina esparru edo bai esparru narratibo bat garatzen da eta istorio orokor bat e, badago. Ta hori izango litzateke erronka edo ezberdintasun e, bat aurreko zeretatik, e, lanetatik. Eta e, eh, eh, testu inguru horretan edo historia hori e, historia horren e, eduki garrantzitsunetakoa izango litzateke pertsona jakin baten pasarte konkretu aparte, nire hausnarketarako gai izan da gorputza, gorputzaren autopercepzioa, beste ekiko nolera ekitzen dugun gure nortasuna, em, bai, bueno, gai e, potoloa. esango dugu ere hitz bakoitzari gorputz bat ematen diozula, ez? Edo e, nolako e, lana izan da edo e, nola eraman dituzu letrak kantura ariketa zaia izan da ausnarketa ezberdinen ondorio izan da emaitza ere batzutan bat ateratzen dira beste batzutan osea, bai musika eta bai zeitz esango duan beste batzutan musika lehenengo eta hitza jartzen diot beste batzutan hitza daukazu ja eta musika pentsatzen duzu ez da inoiz eh, modu batean gertatzen. E, egia da, ba, nik abesteko moduan badaukate eh, silabak nahikoa sostengatzeko tendentzia, zortxe, ba hori esan duzu bezala, hitz bakoitza ematen du mundu bat dela, ez da, ba, zuzen geratzen ezelako horretan denbora asko. E, hortik, hor ere badago ere, mm, agian diskonetan ezen beste zazkenean testuak, luzeak ez dut esango, baina, bueno, e, badaukat eberen e, luzera. Baina orokorrean badaukat joera e, itzpakoitza oso oso oso oso oso ondo aukeratzeko. Zer azkenean e, nik pagitu ditut nire hausnarketak edo ondorioak eta badakiz zer nahi duen, baina gustatzen zaite esatea gauzak nahiko modu trinkoan, ez gustatzen e, setasunez betetzea dena, ze segituan e, e, sentitzen naiz e, oizaten ari naizela oso pomposoa edo izaten ari zela pixka kursi edo e, sentimentaloide jartzen naizela eta gustatzen zait nahiko mm, ez dut abstraktu esango baina bai gustatzen zait nahiko e, batzutan kriptiko edo mm, nahi, mm, izkera trinkoa esango nuke eta horregatik agian hitz bakoitza oso ondokeratzea eta hitz bakoitzari bere pisua ematea beskeran, ero baita. Ez dugu esan, baina filosofia ikasketak ere <laughs> egin dituzu. Bai, egin dituen, e, eh, bai, ba, zera, e, eh, kompozizio ikasi aurretik. Bai. Eta e, ikasitakoak ere ekarriko zizun, ez? Ona? Eh, suposatzen, e, ez dakite, suposatzen baiet, azkenean... E, nik ez dut uste inork, baino e, zera, e, egiteko gaitasun gehiago daukoa, nik filosofia ikasi dudalako ez, baina ez da erantzun gehiago ere baina gian bai, bueno, ba, azaltzen du nola nik idazkera plantatzen dudala saiakera moduan, nahiz eta e, saiakera poetiko bezala planteatu ez da. E, niri e, gustatzen zaizkidan idazleek ere, horrela plantatzen dute idazkera, edo e, zinema zuzen dariek, edo zukartzen duzu, ba, ez dakit ba, e, tarkoski bat, edo berman bat, edo idazletan milan kundera bat, edo, Eta horiek gaiak darabilzkite beren lanetan, e, hausnarketa e, gaiak. Historiak agertzen dira, pertsonaak agertzen dira, baina beraiek e, horre saialakera modukoak egitit uste beti daude, nolaiteko ondorioak, nolaiteko... Eta nik ere horrela plantatzen dute, horrela ateratzen zait egitea. Plantatzen dute e, gai bat, ba, hausnartu nahi dudana, eta eta e, hortik ez dakizen badonara izango den diska, ba, izaten da horren ondori hoien horren ondorioak eh, agertzen dira dizkan. Mm -hmm. saiakera poetiko bat musika musika bai, ekarrita. Bai, bai, bai. Uh -huh. litzateke. Azkura, azala pitzatuta zenbait soinaldetan, besaurre hon txorkatila zak, izkutuko sakrifizio exibizionista bat, beldurra autosabotaia ekiteko ikara, itolarria arnasestua, zertzekoen irteteke eta zuen aingura batek lez urpera sakonagotzen? Etzen bera, atxpea lurperatuta zeuka, bere begira da pera azuta, deskidoan, edo sortia da zuzendu eta bere begitarte eroria ez egiten zitzaion. Eta irakurri izan ditugu baberrian kritikak, eh, hainbat eh, ere eh, hitz egin izan duzu zenorako harrera izan duzu eh, zure ustez eh, diska honekin? Ba, oraingo gozien naiz eh, kexatzen gustora, gustora nago. Eh, bai, eh, edabideen aldetik edo eh, jaso dute, edabide gaina Davide Hau da, kazetari konkretuen aldetik, niri pertsonak eh, interesatez gehiago e, orokortasuna baino. Eta eh, pertsona zehazetatik oso horrena arrenoa jaso bai etxera direnak dizkaren bila, eta bai e, ba, deitu elkarrezketa bat egiteko, edo bai e, deitu nautenek kontzertu bat emateko, edo nik proposatuta ba, ondo iruditu zaienak, orain goz nago sentitzen dut behintzat nolabete goi hartzun bat e, egon dela eta kalitatezkoa izan dela. Eta azkenean e, zuk lan bat artista bat egiten duenean zerbait, e, azkeneko pausua funtsezkoa da, non konpartitzen denez ez bada hori gertatzen e, hankamoz geratzen da dena. Azkenean e, obra itxi behar du entzuleak edo. Mm -hmm. Horra, obra amaitzen da bakoitzak bere iragazkitik e, pasatzen duenean. Eta orduan, zentzurretan, e, gustora nago ez sentitzen e, isolaturik e, geratu naizenik. Orduan aski, aski ondo. E, neighbor bikotearekin ere konparatu izan zaitu Bai, hori hasierako zeat ah, antxonek idatzi zuen horretan. E, Eh, konparaketak, bueno, eh, maite dautzen dut eta eta eta eta harreman aukagu eta eta asko gustatzen zait beraien musika. Eh, bueno, abeste gintzare plantatzen du eh modu interesgarri batean niretzat eta eta niretzat e, niri interesatzen gauzak dira aspertzen ez nautenak. Ez duten besteko balorazio teknikorik egiten edo zera. Ez banago aspertzen eta erriltzen barin manau, baina e, gustatzen zaitezta. Eta bai, baina konparazioak, ba, bueno, ba, bueno, baliteke, ez dakit. Ba, e, zuzeneko tara begira jarriko gara ere, erran baitugu donostin izango zarela, nik ezakit beste itzordurik ere baduzun, e, ba, jira baten bueltan e, donostikoa kokatzen den, edo nola zabiltza zuzeneko tara begira? Bueno, ni naiz, e, kompositore, manager, e, eta, eta dena, orduan, e, finantza arduraduna eta kontu guztiak. E, Orain nabil, ba, bueno, daukagu, donosti eta gero, ustalian e, eh, behasengo igartza jaurrekin jotzen dugu baita, eta nire asmoa da, hain zuzen e, donostitik igartzako tarte horretan, ba, pixkat gehiago, ba, e gehiago bidali, lortzen dudan beste pare bat uda eta gerorako. Nik lortuko banitu beste pare bat, beste hiru uda eta gerorako, gustar nintzateke. Ez, lan asko dago diska atzean eta ez nuke nahi, zuzeneko aspektu hori geratzea era bat morriztua ba bi hiru eman alditara ez azkenan mm -hmm. bestela merezi du gehiago zazkenean azkenan zuzeneko bizipenak ere ematen dio beste bizitza bat e, azkenean ere zuk idazten zerbait asko pentsatzen duzu balizko zuzeneko horretan ez e, pentsatzen duzu etxean entzungo duen horretan eta baita ere ba zuzeneko azkenean Nire zizu nuka pia gustatzen zait, asko disfrutatzen dut zuzenekoan orduan geratzen hori bat bi hiru emana ditan gutxitxo zango zen, baina guztet nire asmadoren lortza beste bi hiru, eta albalin bada gipuzkoatik kanpo eta eta hortxe, maia guen, ba, saiatuko naiz lortzen. Mm. Lekuak ere badu garrantzi? Bai, e, mm, lekuak izan behar du e, eh, entzuderazoa zentoki bat, entzuterazoa zentoki bat nik ez dut esango audit, segulako auditura izan behar duenik, baina bai e, e, bentsatko espazio batean non zoazen e, entzutera ba orduan ba e, kanpoan ez bueno, agian posible da eh, inoiz ez dakizu zer gertatu daiteken mhm. Espazio hori dago, inoiz dakizu ze elementu kontua da ere baita sortzea konexio hori. Jendea barin badago, Balin badago apiske bat ideiarekin zer entzungo duen edo, eta azkenean konplizitate bat sortu behar da hor nola egiteko kodea mankomun bat ikuslea eta entzulearen, osea, entzulea eta zera, artistaren o, e, musikaren artean ez. E, zubi moduko bat egingo duen e, kodigo konpartitu hori. Hau da, jakitea, niari nahi zuri zerbait eskentzen, zuk espero duzu zerbait edo ari zara zure e, konstrukzio propioa egiten ematen ari natzezunarekin eta hor sortzen da zubi bat. Hori lort sortu daiteke gutxien esperduzun espaziotan, baina bai eh, behar da pixka bat ba hori e, zera entzutera, entzutera joan ez. Mhm. Eta hildo narratibo horretan e, astetik buru, diska lehen piezatik azkenekora egiten duzu, nolako zuzenekoak izaten dira, diote kantu batetik bestera ere tartean entzulearekiko harreman hori bilatzen duzu, solas gune bat ere izaten da? Hori gai badaz, azkenen e, eh, e, eh, narratibotasun bat planteatzen bat duzu, e, eh, antzerkitik gertu, gertu zaude. Eta horrek e, prinsipioz ez dizu guzten e, ba, pop konzertu artean gertatu daiteken elkarrizketa hori egiten ez. Mm. Zautxiko luke e, espazio hildo narratibo hori printzipio zautxiko luke. E, bai, aldi berean, e, abestiak dira, eta planteatzea e, inongo publikoarekiko inongo itzikabe, eta teorian e, ondo dago, eta irunen egia esan leheneko konzertuan e, saiatu ginen hori egiten. Baina ez dakite zoten geratzen e, pisuegia. E, ez zainbeste e, musikalki baizik eta igual bibentzia aldetik geratzen e, gaude denbora guztian e, tentsio horretatik atera gabe eta igual geratzen da e, egi orduan bai guztan zait disko e, hasieratik e, jotzea orden berdinean eta horrela eskaintzen dugu eta gustatuko litzake aurkitzea erdibide bat e, bagianen bia bestiro edo nolaiteko begira bat e, bota eta hortxe, baina gehitxo gabe, ez nahi zozo iztuna konzertutan, inoiz nahi zozo iztuna izanik mm. musika bestia jo zaitut, eta kitxo, ez zaite eh, nahikoa irutzen zaidela, esperientzia bezala. Eta mm. orduan, ba, erdibideko zerbait lortzen zaitu gogea. Ernaldiaren ikus miran, mires lerentza zurean, Ba, oso ongi, honekin geratzen gara, oro bat izeneko lana eh, aipatu dugu garko saioan hasier, plazor bat izan da zurekin egotea. eta gogor araziko du, eh, beraz, eh, lugaritzen izango zarela hostila lontan, eh, iuntzeko behatzietan hori da. Bai. Ba, esker. Esker gasko zuei. Beti zure! Eta entzule, guk ere hortan utziko dugu garkoan gure mankizuna eta besterik ez nire Gerarte izan ongi, aio. zer nalazi Abasa lerbizi Naiz aire albidetzaie Zeina izte barreiari Gara barazta fruitua say